larogei mila gutun bidali ditu zitroenek automodelo horien jabei. Arazoa ulertzeko, jon ualde, urgunako zitroen garajeko jabea ikustera joan gira. Eta erbag arazo horren ondorioz, garrazera jende hainitz urbildu dela aitortu digu. Ba ditugu frango edo edo aski garen dugu, bai. Hau bada, haste bat baino gehiago, eh, egunero eh, bederen hogeita mar bat pertsona ikusten ditugula kasu horien dako. Beraz, kasu horiek dira ze eta dexe iru uh, bi eta bi milata maseian ez badut zuzukeririk egiten. Edo emeretzi behar bada, bai, bai, susen ez dakit guk egiten dugu gure mezuekiko ez dugu ikusten noizkoa den autoa. Eta bai, orduan erbageak dira, takata erbaga, takata da erbaga fabrikatzaile bat, japoniakoa eta orduan eh, garai hortan eman dituzten erbagen uh, den gas bat iduriz eh, nahi bezala ez da zahartzen gas hori eta sustut toki beroenetan, egi beroenetan eta eta odian gas horrek zartatzen duelarik, zartatzen du behar baino azkajago eta orduan erbago horrek zartatzerakoan indar gehiegi emaiten du eta horrek luke Eh, ba, norbait zauritzen al, behar baino gehiago istripu baten kasuan. Hala, baina da bakarrik istripu larri baten kasuan, nun erbagek berduten eh, zartatu, ez dira bakarrik zartatzen eh, noiz nahi. Auto horiek dituztenen, dituztenen artean, beraz, jaso dituzte gutunak hori da, ez baina izokertzen, gutun hori azaltzen duena, piskat zer egin behar den hori da. Bai, beraz, eh, ba, olako kasuetan, zeren sekuritatea onkitua da, markak igortzen ditu uh, gutunak uh, datuak uh, izenpetzearen kontra. Uh, eta <clears throat> hor dian, hor uh, jasotzen dute horien gutuna, horien autoaren txazizarekin eta imatrikulazioarekin. Eta ba, gutun hortan bada esteka bat, interneteko esteka bat. Nun jendek behar duen atxulutuki egin, importantea da hori jakin izaten, uh, behar dute eh, izena eman eh, esteka hortan, horien autoa sartu, uh, erregistratua izaiteko, eta hori eginez gero mail bat jasotzen dute, eta mail hortan kode bat jasotzen dute, eta guk erbaga hori manatzeran dugu bakarrik kodigo horrekin. Beraz, biziki importantea da etapa horiek egitea, hori da manera bakarra erbageak albezain azkar izaiteko. Eta gero guk, jakin berda, izaiten ditugularik erbageak unat uh, eh, kajajara eldu direnak. Um, ehm, eldu dira bakotsaren autoaren kodigoarekin. Beraz ezin dugu uh, norbaitek manatzen egiten badu bere etapa internetetik ongi behar bezala. Uh, erbaga da bere izenean garajera eta beretako izanen da erbagea. Berda, ulertu markak eman digula Euh, sortzi hilabeteko epe bat uh, erbaguzi horiek fabrikatzeko eta igortzeko, beraz hori ez dutenek egiten, itxo dute uh, demora pixka bat bai. Zitroenen arabera, erbak guzien aldatzeko sortzi hilabete beharko dira beraz.